Sura 89. Al-Fajr Zora Mek 30 ajeta Bismillahirrahmanirrahim U ime Allaha milostivog samilosnog Wal-Fajr Tako mi zore wal lajalin ašr I deset noći والشفع والوتر i parni i neparni والليل إذا يسر i noći kada nestaje. Al fi zalika qasamun li zi Zar to pametnom zakletva nije? Alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi'ad. Zar ne znaš šta je gospodar tvoj sa Adom uradio. Sa stanovnicima Irema, punog palata na stupovima. Kojima ravna ni u jednoj zemlji nije bilo. I mudo koji je stijene u dolini klesao i faraonu koji je šatore imao koji su na zemlji zulum provodili i poroke na njoj umnožili pa je gospodar tvoj bič patnje na njih spustio, إن ربك لبالمرصاد jer gospodar tvoj je zaista u zasjedi. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن Čovjek, kada gospodar njegov hoće da ga iskuša, pa mu počast ukaže i blagodatima ga obaspe, rekne, gospodar moj je prema meni plemenito postupio. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن A kad mu, da bi ga iskušao, obskrbu njegovu oskudnom učini, onda rekne, gospodar moj me je napustio. كلا بل لا تكرمون اليتيم A nije tako. Vi pažnju siročetu ne ukazujete ولا تحاضون على طعام المسكين i da se puki siromah nahrani. Jedan drugog ne nagovarate. وتأكلون التراث أكلا لما a nasljedstvo pohlepno jedete وتحبون المال حبا جما i bogatstvo pretjerano volite. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا A ne valja to, kada se zemlja u komadiće zdrobi. I kada dođe naređenje gospodara tvoga, a meleki budu sve red do reda. يذكر الإنسان وأنا له الذكرى I kad se tog dana primakne džahennam, tada će se čovjek sjetiti, a na što mu je sjećanje. Jakulu ja lejtani qaddamtu li hajati. I reći, kamo sreće da sam se za ovaj život pripremio. فيومئذ لا يعذب عذابه أحد Tog dana niko neće kao on mučiti ولا يوثق وثاقه أحد i niko neće kao on u okove okivati. يا أيتها النفس المطمئنة A ti, o dušo smirena. Vrati se gospodaru svome zadovoljna, a i on tobom zadovoljan. Pa uđi među robove moje i uđi u džennet moj.